Fica ah, ah, tranquila que tu ah, tá com o papai hoje. 3 de 3 noites, 3 de 3 noites. 3 de 3, noites. É 3, 3 de 3, é noites. Se você não conhece o bonde, esse é o bonde dos picadores. 3 de 3, noites. 3 de 3, noites. 3 de 3, noites. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com o papai hoje. Tá com o papai hoje. Vem com o pai, caralho. É, é, é, é, é 3, é 3, é 3, é 3, é 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. três noites. Três de três noites. É três de três de noites. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com papo, papo, papo, papo, papai hoje. Três de três noites. Três de três noites. Três de três noites. Três de três noites. 3 de 3 noites. Hoje o pai tá cheio de disposição. <laughs> Tô galudão, molecão. Tô galudão, cachorro. Tô galudão, safada. oh, hoje, hoje, hoje o pai tá cheio de disposição. Tô galudão, molecão. Tô galudão, cachorro. Tô galudão, safada. Tô galudão, piranha. mulher, mulher, ô mulher, mulher, mulher, fica tranquila que tu tá com o papai hoje. 3 de 3 noites, 3 de 3 noites. 3 de 3 2 É 3 é de 3 de 3 2 Se você não conhece o bonde, esse é o bonde dos picadores 3 de 3 2 3 de 3 2 3 de 3, ah, 2. Ah, ah. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com o papai hoje. Tá com o papai hoje. Vem com o pai, caralho. É, é, é, é, é 3, é 3, é 3, é 3, é 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. 3 de 3 noites. É 3, é 3 de 3 mais de três noites. Ô mulher, fica tranquila que tu tá com papo, papo, papo, papo, papai hoje. Três de três noites, três de três noites, três de três noites, três de três noites, três de três noites. Hoje o pai tá cheio de disposição, <laughs> tô galudão, molecão. O galudão cachorro, o galudão safada, o galudão piranha, o galudão. Hoje, hoje, hoje o pai tá cheio de disposição. O galudão, molecão, o galudão cachorro, o galudão safada, o galudão piranha, o galudão.